Nastojimo kroz njegova lijepa imena da spoznamo svoga gospodara što je god moguće više. Nastojimo da sa spoznajom tih njegovih lijepih imena i spoznajom našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da ga što više volimo. Jer nemoguće je da rob upozna svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako se on opisao u svojoj knjizi. Ili ga je na takav način opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nemoguće je da se rob upozna sa svojim gospodarom na takav način, a da ga ne zavoli. A kada ga zavoli, nemoguće je da sjedi iskrštenih ruku, da ne radi dobra dijela i da se ne ostavi grijeha nemoguće, a da se ne odaziva Allahim subhanahu wa ta'ala naredbama i ostavi se onoga što me Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. A upravo zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala doveo nas je na ovaj svijet da nam naređuje i zabranjuje da samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i činimo ibadet. Zato veoma je bitno da poznajemo svoga gospodara, da ga upoznajemo kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala prvu obavezu koju nam je propisao, dakle ono što nam je stavio u obavezu prvo, jeste da ga upoznamo, da saznamo, da shvatimo kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva da je on jedan, jedini, istinski Bog. Da nema istinskih bogova mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, on je jedan, jedini kao što kaže Jalla Vala u 19. ajetu sure Muhammed, fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. Znaj da je on, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini istinski Bog, da nema drugog istinskog Boga mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaj, saznaj, nauči, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva i zasigurno koga upozna svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjaluku, ako Bog da bude mu se odazivao njegovim naredbama i ostavlja ono što je on zabranio, ako Bog da sutra može se nadati Allahovom dobru, može se nadati Allahovoj milosti, da ga Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet. Kao što je na Dunjaluku boravio u džennetu, spoznaj svoga gospodara, ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, robovanju Allahu vala, isto tako sutra na ahiretu može se nadati Allahovom džennetu, uživanjima u tim Allahovim subhanahu wa ta'ala džennetima. Zato je došlo u hadisu Allahovog poslanika alaihi salatu sam doista kod Allaha postoji 99 imena koji ih nauči, shvati, razumije i bude radio po njima, taj će ući u džennet. Jedan od ashaba stalno bi učio suru Kul huvallahu ahad, suru el ihlas, iskrena ili čista, čista od svakog drugog govora ne govori osim Allahu subhanahu wa ta'ala sura el-ihlas opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada je bio upitan zbog čega stalno, često uči suru kul huwallahu ahad pogotovo na namazima i svaki rekat bi završavao s tom surom, rekao je ja volim da je učim jer ona opisuje moga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je volim pa je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao obavijestite i vi njega da ga Allah voli zbog toga što on voli tu suru jer ona opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala i obavijestite ga da ga je njegova ljubav prema toj suri uvela u džennet Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, izučavamo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva gdje su spomenuta u njegovoj knjizi, u kojim kuranskim surama, ajetima i hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da bismo što je god moguće više voljeli svoga gospodara i da bi nas ta ljubav na dunjalku, ako Bog da sutra uvela u džennet Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu džennet, koji je vječan, onaj koji uđe u džennet nikada neće umrijeti, niti će ikada se patiti, niti će ikada izaći iz dženneta. Onaj koji uđe u džennet vječno uživa u njemu. Od Allahu subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i ime El-Muđib. Jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i ime el Mujib. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime spominje se u Kur'ani Kerimu na jednom mjestu. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime u jednini spominje se na jednom mjestu u Kur'ani Kerimu, u suri Hud 61. ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna rabbi qaribun Mujib. Spominje, dakle, govor jednog od vjerovjesnika, poslanika, pa kaže inna rabbi qaribun mujib doista je moj gospodar blizu i on je onaj koji se odaziva doista je moj gospodar Allah subhanahu wa taala blizu i onaj koji se odaziva Allah subhanahu wa taala dakle je onaj koji je blizu i koji se odaziva također spominje se u množini na jednom mjestu u Kur'anu Kerimu spominje se u 75. ajetu sure Safat kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ mujibun Nas je dozivao Nuh, a predivnili su oni koji se odazivaju. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori o sebi i spominje se u množini. Allah subhanahu wa ta'ala spominje u množini. Allah je jedan jedini. Međutim, govori o posebnoj situaciji kada ga je Nuh dozvao, kada je dakle bio sveopći potop, kada je Nuh zavapio, šta mu njegov narod čini, koliko se ismijava s njim, Je li sa onima koji su malobrojni povjerovali u njega, kada je zavapio svome gospodaru, Allah subhanahu wa ta'ala mu se odazvao i dao sveopći potop, pa Allah subhanahu wa ta'ala tada sebe spominje u množini, odnosno ta, na takav način veliča, veliča sebe. Pa kaže, fele ni'mel muđibun, muđibun, dakle ovdje je ovo ime spomenuto u množini, predivnili su oni koji su mu se odazvali. Dakle, Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allah jalla wala el muđib i njegova osobina, Allaha subhanahu wa ta'ala koja je od uvijek i za uvijek s njim, jeste da se on odaziva. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala poziva nas pa kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَنْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kada te upitaju moji robovi o meni, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Kada te upitaju moji robovi o meni, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an ja sam doista blizu odazivam se dovi onoga koji me koji me dovi, koji mi upućuje dovu. Dakle, jedna od osobina Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da se odaziva onome koji mu se obrati dovom. I pogledajmo, na mnogim mjestima u Kur'ani Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se svome vjerovjesniku i poslaniku kaže ako te upitaju o alkoholu i kocki, reci tako i tako. Ako te upitaju o mjesečnom pranju, kod žena, reci tako i tako, kul, reci tako i tako. I mnoga pitanja. Međutim, ovdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako te upitaju, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Uđibu da'vete da'i da da'an. Ako te upitaju moji robovi o meni, Ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala reci kul, već Allah subhanahu wa ta'ala odmah odgovara fa inni qarib ujibu da'wata da'i da da'an. Pa doista sam ja blizu, ja se odazivam dovi onoga koji me dovi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nije rekao kul, već odmah Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je on blizu i na takav način dakle ukazuje na svoju blizinu i dakle da je on onaj koji zasigurno se odaziva dovi svojih robova. Kao što i na mnogim drugim mjestima u Kur'anu Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovu osobinu dakle da se on odaziva kako stoji u suri Ali Imran فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيُّ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى Pa se njihov gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala dakle odazvao svojim robovima rekavši da neće upropastiti, poništiti, zapostaviti dijela radnika, vjernika, bez obzira bili oni muškarci ili žene i na dakle mnogim drugim mjestima. Dakle, jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste El Mujib. El Mujib. Ibn Munzir, rahimahullahu ta'ala, kaže za ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime. El Muđib jeste onaj koji uzvraća na dovu onih koji mu dove. Dakle, onaj koji uslišava dovu onih koji mu se obrate dovu, koji mu dove. Onaj koji uzvraća na traženje i pitanje, kada robovi od njega traže, pitaju ga, traže nešto, on uzvraća prihvatanjem, dakle, te njihove molbe, zahtjeva i davanjem onoga što traže od njega. El Mujib jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji se odaziva dovi, uslišava dovu i onaj koji se odaziva zahtjevima, molbama svojih robova, tako da prima njihove zahtjeve i daje im ono što traže od njega. Također, Ezzeđađ, rahimehullahu ta'ala, kaže El Mujib jeste onaj koji se odaziva dovi svojih robova kada ga dozivaju. El Khattabi, rahimehullahu ta'ala, kaže onaj koji se odaziva nevoljniku kada ga doziva i ukazuje pomoć potrebnima kada mu se obrate. El muđib jeste onaj koji se odaziva dovi nevoljnika i ukazuje pomoć potrebnom kada mu se dakle obrati za pomoć. Također, pojedini islamski učenjaci spominju i drugo značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Muđib, pa kažu El Mujib jeste onaj koji u tvoje srce ubacuje želju za dovom, koji te nadahnjuje da doviš njemu Allahu subhanahu wa ta'ala pa prihvata tvoju dovu. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala al Muđib nije samo onaj koji se odaziva dovi, ne, već i vjernika i vjernicu postiče da mu dove. Postiče ih na dovu u njihova srca – ubacuje, nadahnjuje ih dovom, da čine Allahu subhanahu wa ta'ala mnogo dovu, pa nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala odaziva se njihovim dovama. Dakle, el muđib jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji se odaziva dovama svojih robova i onaj koji prijima njihove zahtjeve, njihove molbe i daje im ono što oni traže. I Allah subhanahu wa ta'ala je ovakav prema svima. Dakle, općenito, Allah subhanahu wa ta'ala svima se odaziva, pa, dakle, čak i nevjerniku, ukoliko se nađe u nevolji, zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć, Allah subhanahu wa ta'ala mu se odaziva. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala posebno se odaziva svojim iskrenim robovima vjernicima. Kao što kaže u spomenutom ajetu suri El Beqare, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ جِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَنْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kada te upitaju moji robovi o meni, pa ja sam doista blizu, odazivam se dovi onih koji me dozivaju. Zatim nakon toga kaže فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Neka se oni odazovu meni, neka vjeruju u mene, pa ću ih ja uputiti na pravi put. nakon što je spomenuo da se općenito odaziva onome koji ga doziva, koji traži pomoć od njega, koji mu upućuje dovu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala fel jeste džibuli. Zato neka oni, neka oni požure meni, neka se oni odazovu mojim naredbama i neka vjeruju u mene, neka te naredbe čine iz imana, iz vjere u mene, pa ću se ja njima posebno, posebno odazivati. Dakle, brate i sestro, muslimanu i muslimanku. Imamo gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala koji se zasigurno odaziva svima, pa će se posebno odazvati i tebi. Zato obrati se svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala traži od njega. Neka ti ne bude teško da podigneš svoje ruke i da zatražiš što god ti treba kod Allaha subhanahu wa ta'ala, što god ti treba od dobra što god je od koristi za tebe, za tvoj život, obrati se Allahu subhanahu wa ta'ala, prvo pokucaj na njegova vrata, ponizno, skrušeno, obrati se Allahu subhanahu wa ta'ala, traži od njega, jer Allah subhanahu wa ta'ala također jeli, traži od nas da mi dozivamo njega, da upućujemo dove njemu. Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao i svoje dobrote i blagodati milosti da će nam se odazvati. Ha? Kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي إِذَا دَعَنْ Ako te moji robovi upitaju meni, ja sam doista blizu, odazivam se dovi. Odazivam se dovi onih koji me, koji me dozivaju. Kao što također u suri Ghafir, u suri Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala spominje o tome da, dakle, vjernici dozivaju, neka vjernici dozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će im se on zasigurno, zasigurno odazvati. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ hm? I vaš gospodar kaže, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Dakle, što god nam treba, obratimo se svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, on se obavezao da će nam se odazvati. I za sigurno nema ni jedne dove da uputiš Allahu subhanahu wa ta'ala, a da ti se Allah neće odazvati. Allah se sigurno odaziva tvojoj dobi. Pa, kako je došlo u hadisu, ili ti daje ono što tražiš, daje ti ono što tražiš, ili od tebe odagnava zlo koje se spremalo, da te pogodi, ali si ti dovio Allahu subhanahu wa ta'ala tražio neko dobro za sebe, neku korist, pa Allah subhanahu wa ta'ala ne daje ti to dobro, međutim od tebe odagnava zlo, štetu koja se bila nadvila na tobom, ne daća. Shodno, dakle, dobru koje si tražio. I treće, Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja ti tu dovu, odnosno vrijednost korist te dove ostavljati za drugi svijet ahiret. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno se odaziva svojim robovima na ovakav ili neki drugi način kako je spomenuto u hadisu. Zato nemoj da ti bude teško, podigni svoje ruke, ponizno i skrušeno obrati se svome gospodaru, traži od njega što god, što god ti treba. Nikada nemojmo zaboraviti hadis Ebu Zerra radijallahu ta'ala kod imama muslima u hadis Ebu Zerra, hadis kuci u kojem kaže Allahu poslanika alihi salacom da je Allah rekao o ljudi kada biste svi vi od prvog do zadnjeg i ne samo vi ljudi već i džini stali na jedno mjesto i zatražili svaki od vas ono što vam treba ja dao svakome od vas što god je zatražio od mene to ne bi umanjilo moju vlast nikoliko koliko kada igla se spusti u more. Allahu akbar. Kada se igla spusti u more, koliko će uzeti od mora? Koliko će zauzeti vode? Nimalo. Isto tako, kada bi Allah dao svima nama ono što zatražimo od njega, to nimalo ne bi umanjilo njegovu vlast. Zatim, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što rekao, jer on to voli, Allah subhanahu wa ta'ala traži. Evo vidimo u nekoliko kuranskih ajeta Allah nam naređuje da mu se obratimo ovom. Pa je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam onaj koji ne bude tražio od Allaha, Allah će se rasrditi na njega. Allah voli, Allah traži od nas da mu upućujemo dove. Zašto? Zato što rob kada se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala onome u čijim rukama je sve, onaj kod koga se nalazi sva vlast, rob se tada ponizi. Allahu subhanahu wa ta'ala biva skrušen, biva ponizan i takvim skrušenim glasom obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala, iskazuje svoju potrebu za njim, priznaje svoju sićušnost pred Allahom dželavala veličinom. Allah to voli, zato dakle Allah traži od nas da mu se obraćamo na spomenuti način, dok dakle srdi se na one koji neće, neće da ga dozivaju. Ne zaboravimo hadis Salmana al farisi radijallahu talan prenosi nam da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam doista je Allah el hayyun stidljiv i plemenit stidi se svoga roba kada mu podigne svoje ruke da mu ih vrati prazni Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala stidi se nas kada podignemo svoje ruke i tražimo od svoga gospodara nešto u čemu je korist, mi smatramo da je u tome korist za nas, Allah se stidi nas. Subhanallah. Allah se stidi nas, svojih stvorenja. Allah u čijim rukama je sve. Allah koji nije potreban nikoga. Allah koji je postojao od uvijek i postojaće za uvijek. Postojao je kada nikoga nije bilo. I postojaće kada nikoga neće biti. On nije u potrebi ni On samo sebi opstoji. Dočim svi mi opstojimo o njemu. On nas sve hrani. On nas sve drži u životu na ovome svijetu. I opet on se stidi nas. Kada podignemo svoje ruke, zatražimo nešto od njega ponizno i skrušeno u čemu je dobro za nas, on se stidi da nam ruke vrati prazni. Allahu akbar. Zato dovimo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovimo svome gospodaru ponizno, skrušeno, sa prisutnošću svoga srca. Dakle, da smo prisutni sa srcem dok se obraćamo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je došlo u hadisu. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u naše likove. Nemojmo se uljepšavati, začešljati, jeli, kravatu i ostalo, pa tada upućivati dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne, očistimo svoje srce, pa tada uputimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Svojim srcem pratimo svoj jezik. To što tražimo potrebno je nama, ne nekome tamo drugom, potrebno je nama. Zato očistimo svoje srce. Kao što je došlo u hadisu, doista Allah gleda u vaša srca i vaša dijela. Očistimo svoja srca i svoja dijela, podijelimo sadaku, klanjajmo dva rekata, proučimo koju stranicu Kur'ana, pa se obratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah djelavala zasigurno će nam se odazvati. Pratimo svojim srcem, svoj jezik, jer je došlo u hadisu da Allah subhanahu wa ta'ala neće se odazvati dovi čije srce nemarno prema toj dovi. Allah subhanahu wa ta'ala ne odaziva se dovi onoga čije srce nemarno prema dovi. Dakle, formalno da, da se uči. Dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala s ubjeđenjem da će nam se Allah dželjavala odazvati. Allah, kao što smo čuli u hadisu, sigurno će se odazvati. Kao što smo čuli u suri Ghafir Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala rekao je da će sigurno se odazvati. Estajib lakum. Wa kale rabbukum udu'uni, estajib lakum. I vaš gospodar je rekao, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala garantuje. Zato budimo ubijeđeni da će nam se naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, odazvati. Zatim, utičemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od dove koju on ne prima utječimo se Allahu subhanahu wa ta'ala od ove koju on ne prima kao što je i Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem znao u dovi reći Allahu moj ja ti se utječem od znanja koje ne koristi utječem ti se od srca koje nije bogobojazno u čijem Dakle, u kome nema strahopoštovanja prema tebi, utječem ti se od duše koja se ničim ne može zasititi i utječem ti se od dove koju ti, gospodaru, ne primaš. Zatim, koristimo prilike, vremena, da se obratimo svome gospodaru kada on posebno prima naše dove, kada on uslišava dove, kada se odaziva našim zahtjevima i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas podrži u tim vremenima. Podučimo se, tražimo da Allaha subhanahu wa ta'ala korisno znanje. Podučimo se tim vremenima kada Allah subhanahu wa ta'ala odaziva se dovi svojih robova posebno, i molimo ga da nas učvrsti u tome. Jer čuli smo jedno od značenja Allahog subhanahu wa ta'ala lipog imena El Mujib jeste onaj koji nadahnjuje svoje robove, postiče ih na dovu, ubacuje u njihova srca želju za dovom. Pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas podstakne na ova vremena kada on posebno prima dovu. A to je dakle, to je vrijeme petka. Kada se imam ispinje na mimber, ili između ikindije akšama. Dakle, to su trenuci kada Allah subhanahu wa ta'ala posebno, sigurno prima dovu. Zatim između ezana i kameta, zatim kada pada kiša, zatim u zadnjoj trećini noći, zatim dok se posti, a naročito prije samog iftara, prilikom iftara, zatim da dovi roditelj za svoje dijete, to je dova koja se prima, Kada roditelj dovi za svoje dijete, to je dova kada se prima. Zatim, kada doviš za svoga brata, kada doviš za svoga brata u odsutnosti, on je daleko od tebe, tražiš od Allaha subhanahu wa ta'la hajr za njega, tada dovi za sebe. Jer Allah se odaziva takvoj dovi kada vjernik dovi za svoga, za svoga brata. Zatim, od posebnih trenutaka, kada se Allah subhanahu wa ta'la odaziva svome robu, jeste mjesto seđde, kada si na seđdi, pogotovo ako je to u zadnjoj trećini noći, kada su rijetki oni koji dozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je Allah, kao što je Allahu poslanik alihi salat sam rekao Abdullahu ibn Amru ibn al-Asu, doista je Allah najbliži svome robu u zadnjoj trećini noći, pa ako možeš da budeš od onih koji spomnju Allaha subhanahu wa ta'ala, tada budi. I došlo je u drugom hadisu da je rob da je čovjek najbliži svome gospodaru kada je na seđdi, pa povećajte svoje dove na seđdi, očekivati je da vam se Allah subhanahu wa ta'ala odazove. Pa koristimo, dakle, seđdu, iznesimo iz svojih prsa sve ono što nam treba, iznesimo svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, on je onaj koji je karib, koji je blizu i koji je el-muđib, onaj koji se odaziva. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala prvo spominje svoju blizinu, a zatim spominje osobinu i spominje svoje ime, dakle da je on onaj koji se odaziva. Dakle, da ti dokaže da će ti se sigurno odazvati jer je blizu tebe, čujete, vidite, zna za tvoj hal, zna za tvoje stanje, zato će ti se sigurno i odazvati. Kao što sam rekao na početku, kaže mi na kraju. Dovi Allaha subhanahu wa ta'ala i budi ubijeđen da će ti se Allah odazvati. Kada se Allah odaziva nevjernicima, kada se Allah odazvao vođi nevjernika, naprotiv onome koji ljude odvodi na stramputicu, kada se odazvao i blisu, uslišao njegovu dovu, zar da se ne odazove tebi? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominjući dove nevjernika, kaže فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Kada se oni ukrcaju na lađu, pa dođe nevrijeme, oni dove Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kada ih Allah spasi. Dakle, odazove se njihovoj dovi. Kada ih Allah spasi, dovede ih na kopno, oni ponovo Allahu jalla vala smatraju druge ravnim. I kaže o Iblisu, da je Iblis rekao, Allah subhanahu wa ta'ala spominje njegove riječi, qale rabbi, fe anzirni ila jom yub'athun. Rekao je, gospodaru, ostavi me živog do dana proživljenja. Zašto? Da zavodi ljude, da ih odvodi na stramputicu, qale Allah je odgovorio, fa innaka neke minel munvarin. Doista ćeš ti biti ostavljen do sudnjega dana. Dakle, Allah mu se odazvao. Allah se odaziva, dakle, čak i nevjernicima kada su u potrebi kada su u tegobama, nedaćama, Allah im se odaziva. Nema pregrade između njega, Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih robova, mako oni bili. Allah se odazvao Iblisu, pa zar da se ne odazove tebi? Ne zaboravi kuranski ajet i sure El-Baqara 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ uđibu davete da'i i da dan fel jeste džibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kada te upitaju moji robovi o meni pa ja sam doista blizu odazivam se dovi onih koji me dove zato neka se oni odazovu mojim naredbama i neka vjeruju u mene pa ću ih ja uputiti zasigurno na pravi put odazovimo se Allahim naredbama, vjerujmo Allaha subhanahu wa ta'ala i ponizno mu se obraćajmo pa će nas Allah subhanahu wa ta'ala uputiti na pravi put na Dunjaluku i ako Bog da sutra na pravi put na drugom svijetu, ahiretu, pravi put koji vodi do dženneta i Allaha subhanahu wa ta'ala.